بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم असां इनशा अॼु कोशिशि कंदासूं त हीअ सूरत सूरत बकरा जी आयत हिकु सौ ॿाएतालीह खां वठी हिकु सौ ॿावंजाह ताईं यारहं ॿारहं आयतूं आहिनि जेके क़िबले जे बदिलजण जो जे मुतलिक़ आहिनि इन इन खे पढ़ण जी कोशिशि कंदासूं माना सिंधी में सम्झण जी कोशिशि कंदासूं पाण असांखे मालूम हुअणु घुरिजे इनशा त अलाह ताला हिकिड़ो चारि लफ़्ज़ आहिनि जेके ज़रूरी आहिनि सम्झणु हिकिड़ो मीसाक आहे मिसाक माना वाइदो जेको अलाह ताला सां तव्हां कयो हाणे उहो हिकिड़ो आहे ॿियो लफ़्ज़ शरीयत जो शरीयत शरा टियों जेको आहे सो ई क़िबलो आहे चोथों जेको आहे सो सबत या जुमो जो ॾींहुं जेको आहे हाणे चइनि ॻाल्हियुनि ते पाण थोरो गुफ़्तो कंदासूं इनशा अलाह सम्झण जी कोशिशि कंदासूं त अलाह ताला सूरत अल आराफ़ में फ़रमायो त असां सभिनी इंसान ज़ात खे जेके पैदा थियण वारा हुआ आदम अल इस्लाम जे पुठिम जा उनखे असां हिकिड़े हंधि घुरायोसीं उनखे हिकिड़े हंधि रखी उन खां पुछियोसीं त अलस्त वेरभ भकुम असांजा सिंध जा शहर जेके आहिनि उन्हनि जो तमामु वॾो कमु थियल आहे इन में असां सुगड़नि असांखे इहो ॻाल्हि अलस्त वेरभ भकुम असांजो ॻोठाणो रेढार सभु को ॼाणे थो पर मूं ॾिठो त वॾा वॾा आलिम अरबनि जा जेके अरब अरबी में क़ुर पढ़नि था उन्हनि खे अलस्त बेरबुम जी ख़बर न आहे इहा वॾी ॻाल्हि आहे तमामु वॾी ॻाल्हि अलस्त बेरबुम वाइदो हो जेको मीसाक हो जो अलाह ताला असां खां वरितो हिन जो ज़िक्र जेको आहे सूरत अल आराफ़ में आहे पंहिंजो हिकु सौ ॿाहतरि नंबर आयत आहे हुनमें सभिनी इंसान ज़ात जी पुठी मज़ा जेके आदम जे पुठी मां निकिरण वारा हुआ तिन खां सभिनी खां पुछियईं त अलस्त बेरबुम हुननि चयो कालू भला हाणे आयत पाण पढ़ां थो इनशा अलाह जो अलाह ताला फ़रमायो त भई अख़द रबुख मिम बनी आदम मिन ज़हूरहिम हुम व अशहद हुम अला अनफुसहिम अलस्तु बे रबिकुम قالوا بلى شهدنا अन तकूलू يوم القيامة إنا كنا अन हाज़ा गाफ़िलीन फरमाए त यादि कर वई इज़ इज़ जी माना आहे त यादि कर या उहो वक़्तु उहो जॾहिं यादि कर जी माना छा आहे त उहो यादि यादिगार यानी अलाह ताला ॿुधायो आहे पंहिंजे पैगम्बर सलाहु सलसम खे या पैगम्बर सलाहु सलसम हुते मौजूदु हो मतिलबु त मुख़्तलिफ़ मुख़्तलिफ़ु जा माना कढी सघनि था माण्हू जेका वणे सां कढनि पर इज़ इज़ अख़ज़ न आहे कर उहो वक़्तु जॾहिं असां कढियो अख़ज़ रब बुक मिम बनी आदम मिन ज़हूर ज़हूरेम हुन जे पुठियनि ज़ुरियत ज़ुरीअम हुनजो औलाद जेको थियणो सॼो ज़ुरियत हुनजो जेको सीड ज़ुरियत माना सीड आहे हुते जेको ॿिज आहे जेको जंहिं मज़ा पैदा थींदो आहे हुनखे ज़ुरियत चइबो मां औलाद ज़ुरियत मां इन माना में अशाहिद होम ऐं शाहिदी इक़रार वरिताईं अला अनफुसिम पंहिंजे पाण ई पाण ते सभिनी खां शाहिदी वरिताईं कहिड़ी शाहिदी वरिताईं बि रब अलुम हुन खां सभिनी खां पुछियईं त छा आऊं तव्हांजो रब न आहियां आहियां या न हाणे केरु चवंदो तूं कोन आई अलाह ताला जे बीठल अलस्त बेरा कोम हाणे असांजो सभु रेडार बकरार सुगंवार सम्झा असांजो असांजा सुगड़ असांजा शाइर सदन जा अलहम ला अलहमिला सुम अलहमिल्ला सिंध जो जेको आहे धरती अलाह पाक जेका असां मार्फत वारी कई आहे हिन में सभिनी खे सभिनी खे ख़बर आहे अलस्त बेराबुम छा माना अलस्त बेराबुकुम कालू भला चऊं हा तूं बेशक तूं असांजो रब आहीं तूं असांजो ख़लकंहार आहीं शहीद शहिदना पोइ चए असां इक़रार कयोसीं इहो अलाह ताला थो फ़रमाए असां इहो इक़रार इक़रारु कयोसूं शहिदना हू त माण्हू था चवनि त भई जेके उहे था चवनि शहीद न अन तकूलू योमल खां अलाह ताला फ़रमाए थो इहो मूं वाइदो तव्हां खां इन करे वरितो आहे त मथां इहो क़यामत ॾींहुं तव्हां चओ अन तकूलू योमल क़यामत इना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन त हिन खां असीं गाफ़िल हुआसीं इहा ॻाल्हि हिकिड़ी ॼण हिते सूरत अल अराफ़ में उनखां पोइ अलाह ताला फ़रमाए थो सूरत आल इमरान में ऐं सूरत पंहिंजे छा चइबो आहे एज़ाब एज़ाब सूरत एज़ाब थर्टी थ्री सूरत जेका आहे उन मंझि एकासी नंबर सूरत आल इमरान जी सूरत जो एकासी नंबर आयत ऐं पंहिंजे अल एज़ाब जी सती नंबर आयत उन में अलाह ताला फ़रमाए थो त मूं सभिनी खां वाइदो वरितो नबीअनि जो नबीअ नबी हिकु ॿिए जो पुट भराई कंदा हा तस्दीक कंदा त यार हा हीअ बराबरि नबी आहे हीउ नबी थियणो आहे या ॿुधाईंदा सभु कंहिंखे इन करे नबी पाक सलाह रसम जो ज़िक्र सभिनी अंबियान अलाम कयो ऐं पंहिंजे किताबनि में तौरात में हुनजो ज़िक्र आहे जिते किथे हुन ते किताब माण्हू लिखिया आहिनि कलदानी जो किताबु आहे मोहम्मद इन द बाइबल ऐं पंहिंजे रसूल सलाह खे ख़बर हुई ऐं सूरत बकरमी ऐं ॿियनि हंधि अलाह ताला फरमाए थो त हीअ तोखे सुञाणनि था तौरात में पढ़ियो अथऊं त तूं नबी पाक थींदे त इंजील में लिखियलु आहे त सेंट जान जे गॉस्पल में त आउं जॾहिं वेंदुसि हज़रत टीं साल चए जॾहिं आउं वेंदुसि त उहो ईंदो जेको नबी आहे जेको द प्रॉफिट हिन जे नाले सां उहो कहिड़ो प्रॉफिट आहे उहो उहो कहिड़ो पैगम्बर आहे जेको ईंदो मोहम्मद मुसिफ़ ईंदो पर उहो जेके शायदि सभई ॾींदा त हाणे उहा आहे त आऊं पढ़ां थो इनशा हिकिड़ी सूरत आल इमरान मञा हिकिड़ी सूरत अल अहज़ाब मञां सूरत आल इमरान में फरमाईं त इवैज़ अख़ज़ अलाह मीसाक हिते विझो सघज़ आहे इज़ यादि कर माना उहो वक़्तु जॾहिं जॾहिं इज़ ई माना जॾहिं हीअं थियो हीअं थियो माना यादि कर उहो जॾहिं हीअं थियो वाइज़ा मीसा नबीअ खां असां मीसाकु वरितो सभिनी पैगम्बरनि खां असां मीसाकु वरितो वाइदो वरितोसीं अवद वरितोसीं कहिड़ो मीसा जॾहिं तव्हां वटि किताबु अचे यानी नबी अचे रसूल अचे त उन जी तस्दीक कजाओ ख़बरदार जॾहिं बि नबी अचे नबी जेको नबी अला ताला मोकिलियो आहे इन करे नबी हज़र मूसा अल खे नबी था मञनि त औरात वारा उनखां अॻु में पैगम्बर इब्राहिम इसाक याक़ूब असबात यूसुफ अल सभिनी खे नबी कोन्ह था मञनि हज़ मूसा खां नबी था मञनि पोइ हज़त सुलैमान दाऊद खे नबी नथा मञनि पर ॿियनि नबियुनि खे मञनि था पर अल्ला ताला चए थो त पंहिंजो जॾहिं नबी अचे मुंहिंजो जॾहिं किताबु अचे मुंहिंजो तॾहिं हुननि खे मञिजो तॾहिं हुन जी तस्दीक कजो त हीअ नबी आहे बराबरि हुन निशानियूं ॾिनई जूं में निशानियूं आहिनि उन जूं में निशानियूं आहिनि ऐं सूरत अलाहकाफ़ में हुन निशानियूं आहिनि वै अलख़ अलीसाक़त नबीन लमा आतुमिन किताबनि जॾहिं किताब जो को हिसो अचे तव्हां उहा हिकमत ऐं जॾहिं हिकमत अचे त सुम जुम रसूल पोइ जॾहिं तव्हां वटि रसूल अचे त तस्दीक करे तव्हांजी जेको तव्हां वटि अॻु में ई आहे तौरात में इंजील में उनजी उहो तस्दीक़ बि करे थो भई नबीअनि सभिनी खे नबी मञे थो ऐं जेके हुकुम अहकाम जेके सही आहिनि जेके शरीयत जा मूसा अल इस्लाम जी शरीत इब्राहिम अल इस्लाम अली शरी हुनजा उन्हनि खे मञे थो शरीयत जा अहकाम कहिड़ा आहिनि हिकिड़ो अलाह जी तौहीद जो ज़िक्र आहे हिकिड़ो नबीअनि जे अचण जो ज़िक्र आहे हिकिड़े आख़िर जी ॻाल्हि ज़रूरी आहे ॿियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि पर टे ॻाल्हियूं तमामु अहम आहिनि हिनखे ज़रूरी मञणु आहे हिन खां सवाइ ईमान न आहे पोइ अलाह ताला फरमाए थो त इन ॻाल्हि ते असां इसरार तमामु सख़्तु ताक़ीद सां इहा ॻाल्हि हुन खां असां वरिती नबीअनि खां त हीअं कंदा पोइ ख़बरदार पोइ हीअ जेके परी साहिल आहिनि पोइ नबीअनि खे क़तल ते कयो त तूं कूड़ो आहीं पोइ सभु कंहिंखे कत्लु कनि या वरी हुनखे कूड़ो कनि या कतलु कनि या कूड़ो कनि पोइ इहा ॻाल्हि जेका सुद बकर में हर हर अचे थी ऐं हिननि जे किताबनि में सभिनी में ॿिया लिखी पई आहे तव्हां फलाणे खे बि क़तलु कयो फलाणे खे बि क़तलु कयो फलाणे खे बि क़तलु कयो त ज़करिया आल इस्लाम खे क़तलु कयऊं या आल इस्लाम खे क़त्लु कयऊं पंहिंजे हज़रत ईसा साल क़तल जी कोशिशि कयूं पोइ जेका बि करे सघिया पोइ अलाह ताला हुनखे खणी वरितो पंहिंजे नमूने सां जेको बि नमूनो अलाह ताला जो आहे उन नमूने सां खणी वरितईं पर हुननि खे घटायो कोन पंहिंजे वसां जेको करिणो आहे हुनसो कयूं पोइ इहो मतिलबु त हिन जो इहो तरीक़ो रहियो आहे कालू आख़िर न हुन चयो असां इक़रार था करियूं ऐं काल फ़शादु चए पोइ शाहिद हुज अलाह ताला चए थो पोइ शाहिद हुजजओ उहा अन महकुम मिन शाहिदीन ऐं तव्हां सां गॾु हिन ॻाल्हि ते शाहिद आहियां हाणे हिकु वॾी ज़बरदस्तु आयत आहे फ़मन तवला बाद ज़ालिक फ़ासिकु जेको हिन ॻाल्हि तां फिरी वियो त पोइ उहो फ़ासिक आहे फिस्क वारो जिन ॼाणी वाणी फिरे थो त उहो फ़ासिक आहे हाणे इहा ॻाल्हि जेका सूरत आल इमरान जे एके एकासी आयत में अलाह ताला इहा फरमाई हाणे आऊं पढ़ां थो सूरत अहज़ाब जी आयत जेका सा तव्हां ॾिसो सब नंबर सतीं आयत आहे हीअ सूरत अहज़ाब जेका आहे मोहम्मद सलाहु आसम हुनजे ख़ानदान हुनजी फैमिली ऐं ख़ुशूसनि खंदक जंग जी ज़िक्र ऐं ॿियूं ॻाल्हियूं घणियूं आहिनि हिन में पर हिन में इहो जेको ख़ासि जेका ॻाल्हि असां हिते चवण था चाहियूं सो यात अला ताली वाइदो वरितो पंहिंजे सभिनी नबियनि खां मीसाक वरितईं ऐं पोइ ॿियनि नबियनि खां मीसाक वरितईं हुनजो ज़िक्र जेको आहे सो हिन में आहे वरी बि अलाह ताला फरमाए थो वज़ आख़ना साॻियो लफ़्ज़ यादि कर उहो वक़्तु जॾहिं असां वरितोसीं इज़ आख़न ख़ुशि असां पक वरितोसीं मिननि वरितोसूं मिनन मीसाक मीसाखुम नबीअनि खां असां मीसाक वरितो असां वाइदो वरितो नबीअनि खां कहिड़ो मिन मिनन नबीन मीसाखुमि उहा मिनख ऐं तोखां वाइदो वरितोसीं सुहा अलाह तोखां वाइदो वरितोसीं उन वक़्तु जॾहिं सभई नबी हुआ तॾहिं तोसां गॾु तॾहिं तूं तूं बि तोखां बि वाइदो वरितोसीं ऐं ॿियनि सभिनी नबियनि खां बि वाइदो वरितोसीं ऐं ॿियो कंहिंखां उहो मिन नूहन नूह अलस्लाम खां वाइदो वरितोसीं उहो इब्राहिम इब्राहिम अल खां वाइदो वरितोसीं उहा मूसा व ईसा उ इबिन मरियम व ख़सना व ख़सना मिन हुसा कनि गलीज़ा मीसा जेको आहे गली सख़्तु शदीद वाइदो वरितोसीं यानी तमामु स्ट्रांग क़िस्म जो गली क़िस्म थिक जेको अहिड़ो छिटो न हुजे जो पाणी जेको ॿोड़ जेको हिकिड़ो रधिबो त हिकिड़ो पाणी उहो पियो हूंदो उहो न पर हिकिड़ो घाटो थी वञे हलियो घाटो वाइदो वरितोसीं यानी सख़्तु क़िस्म जो वाइदो वरितोसीं तव्हांखां पक सख़्तु क़िस्म जो हाणे इहा वॾी अहिड़ी कहिड़ी इन खां वधीक छा चयो लाथा ताला लियस अलसादीन अन सिद्ध त ताईं हिते जेके सचा आहिनि सचार आहिनि नबी आहिनि उन्हनि जे सिदक जो तव्हां सचाई मञींदव ऐं चवंदो त हीउ बराबरि सचो आहे लीयस अलम वल अज़ाबन अलीम पोइ अलाह ताला हिते फ़र्माए थो त असांजे करे काफ़र हिन ॻाल्हि सां जेके हटी विया हलिया त पोइ उन ते वॾो जेको आहे सो तयारु थियो पियो आहे सज़ा हुननि जे लाइ जहन जी अदा जेका तयारु थी पई आहे हाणे हिन खां पोइ सूरत बकर में पाण में पढ़ियोसीं या वरी शाख़ुमाख़नामी शाख़ुम या बनाई बनी साहिल हर अचे थो त हे बनी साहिल असां तव्हांखां वाइदो वरितो असां तव्हांखां वाइदो वरितो असां तव्हांखां उफ़ बि आहे उफ़ बि आहे क़ुम तव्हां मुंहिंजे वाइदे ते पूरा रहो त आउं तव्हां सां पंहिंजो वाइदे सां पूरो रहंदुसि अलाह ताला जो इहो वाइदो आहे सभिनी क़ौमुनि सां जेको क़ौम वाइदो मूं कयो आहे उन ते तव्हां तव्हां सां तव्हां मूंसां कयो आहे मूं तव्हां सां कयो आहे जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजे वाइदे ते पूरा रहंदव त आउं तव्हांजे वाइदे सां पूरो रहंदुसि जेको मूं तव्हां सां कयो आहे उन ते आऊं पूरो रहंदुसि जेकॾहिं तव्हां उन सां हटी वेंदव त पोइ तव्हांखे सजा ॾींदुसि इहा अॼुकल्ह खिची छॾींदुसि करे कंदो बि ईअं आहे हिन जो टैम्पल जेको आहे पहिरीं पंज सौ छहासी क़बले मसीह में जेको आहे सो डिस्ट्रॉय कराए छॾी सुलेमाल सां ठाहियो हाणे इहा हिकिड़ी थी मीसाक जी ॻाल्हि हिन खां पोइ था पाण हलूं त पंहिंजो शरीयत जी ॻाल्हि जेका आहे शरीयत शरीयत हाणे हींअर जेको वेस्ट आहे हुनखे तमामु वॾी तकलीफ़ आहे शरीयत लफ़्ज़ जी कॉल हल आहे शरीत महाराज शरीर माना शरीर जी माना आहे त जेका रिढूं ॿकरियूं पाण वठी हलंदा आहियूं खूह ते त इहो जेको तरी वाट जेका वठी गस जेको वठी खूह जे पाणी ते पीअण जे लाइ वेंदियूं उहो शरा आहे शर शर माना वाट दग रस्तो उहो आहे हज़रत इब्राहिम तौरात में हुनजो हुनजो इस्लाम दरक आहे मतिलबु उहो रस्तो जेको आहे दग आहे जितां माण्हू वठी वेंदा हज़रत मूसा आल इस्लाम जी शरीयत जेका आहे सा क़ानून आहे जेको नाफ़िज़ तौरात में थियलु आहे उन ते ई चा हाणे चवंदा हुआसीं शरीयत ते नथा हलूं कानून जेको आहे मूसा आल इस्लाम जो सो असां ते लागू कोन्हे इहो हज़रत ईसा आल इस्लाम खे खंगू कोन्ह था बाक़ी हाणे जेको हिन खे बसि हज़रत ईसा पुटु आहे अलाह जो सम्झो अलाह खे ॿियो को लधो कोन थिए उहो हज़त ई से असांखे पुटु करे छॾी छो जो वरी को मतिलबु त हुनखे का ज़रूरत हुई त अलाह ताला चयो मूंखे कहिड़ी ज़रूरत आहे मूंखे कहिड़ी हाज़त आहे चऊं पुटु ऐं धीअ ठाहियां मूंखे त का हाज़त कोन्हे ऐं तोखे घणी आहियां सॼी आलम खां पर चवंदो न तोखे पुटु खपे थो असीं तोखे ॾियूं था हीअ हज़रत ईसा जो पुटु आहे पोइ इहो सभु गुनाह असांजो खणी थो वञे हाणे अहिड़ो जेको आहे ज़ुल्म हिननि कयो त हाणे इहो इहो थियो हिन जो शरीयत असां वटि लागू न आहे हलो त ईसा सां मुहबत था करियूं हुनजो दलील इहो आहे छो जो असीं मुहबत था करियूं इन करे शरीयत भई मुहबत थो करी त पोइ उन जे शरीयत ते तूं हल की मुहबत थो करी त शरीयत ते लागू कोन्हे पोइ लाॻू चए मूंसा जी शरीयत असां वटि न आहे बसि पोइ हाणे ईसाई जेके आहिनि सभु मूंसा जी शरीयत खे मञनि कोन था हाणे उन्हनि एतिरो मजबूर कयो यूदियुनि खे बि जो हाणे छॾियो असांखे बि आहे शरीयत मूंसा जी कोन थी खपे हज़रत रसूल साहिब जे ज़माने में हीउ पंहिंजे शरीर ते कोन थिया हलिया पोइ जॾहिं सूरत माइदा में हुनजो ज़िक्र आहे त अलाह ताला चए थो हिननि माण्हुनि खे त चए जहां तव्हां तौरात ऐं इंजील जे मुताबिक़ हुकुम छो नथा करियो जेकॾहिं तव्हां तौरात जे हुकुम ते नथा हलो त पोइ लस्तुम अलाए शइ आहिनि तव्हां कंहिं बि शइ ते न आहियो इहो लफ़्ज़ु आहे क़ुर शरीफ़ में हीअ इंजील जे हुकुम ते नथा हलो त पोइ तव्हां कंहिं शइ ते न आहियो पोइ हीउ वक़्त वक़्तु बि नथा हलिया चोॾहं सौ साल अॻु में बि नथे हलिया हाणे त अञा ई पधरा जेको आहे न हाणे चवंदा असीं शादियूं बि कंदासीं मर्द मर्द सां औरतूं औरत सां असीं हीअं बि कंदासीं हुआसीं हूअं बि कंदासीं हुसूं शरीयत जो नालो वठि त हिन खे चलो टांडो थो लॻे बाहि थी लॻे चूचड़ी थी लॻेनि बिना खे तमामु सख़्तु ख़राबु थो लॻे हिन खे लॉ जो लफ़्ज़ु जेको आहे शरीयत जो लफ़्ज़ु आहे शरीयत भई ख़िलाफ़त आहे हज़रत आज़म अलाए अलाह ताला ख़रीफ़ो करे बनायो ख़िलाफ़त लफ़्ज़नि खे तमामु ख़राबु थो लॻे शरीत लफ़्ज़नि खे ख़राबु थो लॻे त वाइदे जो लफ़्ज़ मीसाक जो लफ़्ज़ टेस्टामेंट जो लफ़्ज़ कविनट जो लफ़्ज़ हिन खे तमामु ख़राबु थो लॻे त इहो जेको आहे हाणे शरीत जी ॻाल्हि था करियूं त अलाह ताला शरीत जेका असां नाफ़िज़ कई हज़रत मूसा हज़रत इब्राहिम खे पंहिंजी शरीयत हुई हज़रत शाह खे शरीयत हुई हज़रत पंहिंजो उन शरीत ते हो जेका हज़रत इब्राहिम जी हुई हज़रत यूस अलाम हीअ उहा शरीत हुई जेका हज़रत इब्राहिम जी हीअ शरीत हज़रत इब्राहिम जी आहे जीअं ते असीं आहियूं उनजो ज़िक्र अलाह ताला क़ुर पुरानसी बि कयो आहे त हज़रत इब्राहिम तव्हांजो नालो मुस्लमीन रखियो आहे मुस्लमीन माना जेके सरेंडर था कनि हीअ असीं कोन चवंदुसि शरीत पंहिंजो फलाणे जी आहे या टीरे जी आहे असीं कोन चवंदुसि मोहम्मद जे दीन ते आहियूं असीं मोहम्मद जो दीन मां न मोहम्मद खे जेका शरीत सलाह सलाहु खे ॾिनी आहे पर हीअ कोन चवंदो त हीअ निज़्म आहे हीअ हीअ आहे हीअ क्रिश्चनिज़्म आहे हीअ फलाणो इज़्म आहे हीअ ज़ोरस्तज़्मु आहे ईअं कोन था असीं चऊं चवांसीं चवंदा हीउ इस्लाम आहे माना असां सरेंडर कयो असां पंहिंजो झुकियासीं असां मञियोसीं अल अलाह के कारणीअ खे ऐं पंहिंजो उन ते दीन ते आहियूं इहा इहो मतिलबु आहे हिनजो सो शे शेरीत जी ॻाल्हि इन इन माना में हाणे असीं ॾिसूं था सूरत शूरा में अलाह ताला ज़िक्र कयो आहे त शरीयत असां तोखे ॾिनी जे अहिड़े क़िस्म सां जीअं असां ॿियनि नबियनि खे पहिरीं शरीयत ॾिनी हुनजो ज़िक्र शूरा में आहे जेको आऊं पढ़ी थो ॿुधायां इनशा तव्हांखे हाणे सूरत शूरा जेका आहे सा ॿाएतालीह नंबर सूरत आहे ऐं हिन जी आयत आहे तेरहीं इहा इनशा पाण पढ़ूं था हिन में फरमायो त अलाह ताला फरमायो त शरा लखुम असां शरा ॾिनोसि त ला ॾिनो कानून ॾिनोसूं दग ॾिनोसूं जितां वञी माण्हू पाणी पीअंदो जितां वञी पंहिंजो हयाती हासिलु कंदो उहो शर आहे शर लकुम मिनत दीन दीन जे में में जेका शरीयत जो तरीक़ो ॿुधायोसीं मां वसा बि नूहन जेका असां वसियत कई शरीयत नू अलाम खे माना हीउ साॻी शरीयत आहे नू अलाम जी शरीयत आहे व वल्लजी ओहदा इलाइक ऐं जेका असां तोखे वही कई आहे साॻी हज़रत नू अलाम जी शरीयत असां तो का तोखे वही कई आहे उहा इलाइक़ वमा वसैना बि इब्राहिम जेका असां वसियत कईसूं ऐं इब्राहिम अलाम खे माना इब्राहिम अल खे इन ई सईद ते हुयो जंहिं ते तूं आहीं जंहिं ते तोखे सां रखियो आहे हाणे जंहिंखे जेका तोखे सां मोकिली आहे हाणे उन ते तूं शरीर उन ई शरीर ते आहीं उहा मूसा ऐं मूसा अल इस्लाम खे साॻी असां शरीर ॾिनीसूं उहा ईसा ऐं ईसा अल इस्लाम खे साॻी शरीर ॾिनूं अने अक़ीम उद्दीन त हिन दीन ते क़ाइमु रहो भला त त फ़र् फीए ऐं हिन में फ़र्क़ु न करियो दीन जूं टे जेके जेके आहिनि तमामु ज़रूरी शयूं आहिनि हिकिड़ो त अलाह जी तौहीद ज़रूरी आहे तौरात में हर हंधि आहे त त अलाह हिकिड़ो आहे ऐं उन खां सवाइ ॿियो को बि कोन्हे को ऐं ॿिए कंहिं बि शइ में अलाह ताला खे मतिलबु त ॿियनि खे न आहे पूजणो अलाह खां सवाइ शरीक न आहे करिणो हीअ ॻाल्हि हू ॻाल्हि या सॼी तफ़सील सां तौरात में हर हंधि सॼो तौरात सॼा बाइबिल जो इहो ज़िक्र आहे त तव्हां जॾहिं अलाह ताला हिकिड़े खे छॾियो ऐं ॿियनि खे वरितो त पोइ तव्हां ते मुसीबत जेका आज़ादु अथव तव्हां ते नाज़ुल थींदो इहो जेका पहिरीं तौहिद जी ॻाल्हि खां पोइ नबियनि खे मञणु इहा जेका ॻाल्हि कईसूं नबियनि खे मञणु तमामु ज़रूरी ॿई आख़िरि की टी ॻाल्हि जेका आहे तमामु ज़रूरी छो जो हिसाबु किताबु जेकॾहिं को कोन्ह थो मञे जेको माण्हू को चई कोन भई मरण खां पोइ कुझु थींदो वीचारो हिंदू जेको आहे सो चए थो कर्म आहे अवागुन आहे पंहिंजो वरी असां पिया ॼमंदासूं वरी उन शकल सां जंहिंमें अहिड़ा लछण कया हूंदासूं ओहिड़े क़िस्म सां पोइ हुनजी बि का मतिलबु तरीक़ो आहे त ॿियो जेको आहे मञनि था आख़िर ॿिए तरीक़े खे मञनि था यानी मरण खां पोइ का शइ आहे इन करे उहे मञनि था ज़रूरस्तनि मञनि था यहूदी अॻु में मञींदा हुआ वाह ईसाई जेके आहिनि हाणे यहूदीअ जेके आहिनि हाणे खां टठी टही विया आहिनि भॼी विया आहिनि ॾिया उनखे कोन था मञनि हाणे इन करे सॼो ज़ुल्म जेको धरती ते आहे छो त अलाह आहे कोन को आख़िर त आहे कान का हिसाबु किताबु आहे कोन को त पोइ छा कबो जेको जंहिंखे वणे त को कंदो जो शरीयत जेका आहे इन नमूने सां अलाह ताला हाणे सूरत यहूदियुनि जो जेको ॾींहुं हुयो सो सबत सबत माना छंछर जो ॾींहुं छंछरु जो ॾींहुं हुननि बनायो पोइ असांजे वरी जेके क्रिश्चन थिया उन चयो असांखे छंछरु जी छंछरु आहे इहो दिन जो हाणे असीं था बनायूं पंहिंजो छा नालो जेको आचर जो ॾींहुं आहे सो असांजो ॾींहुं आहे हाणे उन्हनि वरी कयो आचर पोइ हिननि जो पियो हलियो हुयो मुक़ाबिलो पोइ हाणे अची अची हिन ज़माने में चऊं हाणे आचर बि था कयूं भला पोइ छंछर बि था कयूं ॿई ॾींहं मोकल पोइ जिथे किथे मोकल लॻी पई आहे हाणे छोजो असां वटि मोकल कोन्हे पर असां अलाह अलाह ताला ॾींहुं बदिलायो असांजो उनजो ज़िक्र सूरत जुमे में आहे सूरत जुमे में पंहिंजो पहिरीं सूरत जुमा जेका आहे हुन में यारहं आयतूं आहिनि घणियूं उन में पहिरीं ज़िक्र कयईं त अलाह ताला हिन पैगम्बर खे मोकिलियो आहे हाणे पंहिंजे हुन सां ऐं उन उनखां पोइ यहूदियुनि जो ज़िक्र कयईं त उहे हिन दीन ते हलिया कोन पोइ वरी आख़िर में ज़िक्र कयईं पंहिंजे सु जुमे जो त असां जुमो जेको ॾींहुं जेको आहे सो हिननि जे लाइ मुक़ररु करे छॾियो आहे हाणे इहो जुमो आहे तव्हां अॼु गॾु थियो मतिलबु त पंज निमाज़ूं हर रोज़ थो माण्हू पढ़े वरी जुमे जे ॾींहुं वरी वॾो इज्तमा थो थिए ई थो थिए जुमो जुमो माना गॾु थियणु जमा थियणु गॾु थियणु सभई इज्तमा आहे इन करे उहो जुमो आहे पर हिन जो नालो अॻु में अरबी में ॿियो को हुयो पाण उहो मूंखे हींअर यादि कोन्हे ऐं इनशा हथु कंदुसि पर उहो जुमो हिनखे चवंदा जुमे जो ॾींहुं उनखे चवंदा हुआ पोइ हाणे चवनि छो जो गॾु था थियूं तंहिं करे चवंदा इहो जुमे जो ॾींहुं आहे माना गॾु थियण जो ॾींहुं आहे इज्तमाह जो ॾींहुं आहे त इहो ॾींहुं अलाह ताला मुक़ररु कयो सब्त जे बजाए हाणे असांजो सब्त इहो आहे सतूं ॾींहुं पर हीउ आख़िरी ॾींहुं आहे यानी हिन धरती ते जेके सत ॾींहं आहिनि त हुन मां आख़िरी ॾींहुं ई आहे यानी हज़रत मोहम्मद सलाहु खां वठी जो चईं त हीअ ॿिया आङुरियूं जीअं आहिनि ऐं क़यामत जे वेझो ईअं आहियां जीअं हीअ ॿ आङुरियूं हिक ॿिए जे वेझो आहिनि त हीअ क़यामत हाणे हिन खां पोइ ॿी का उमत ॿियो को दीन ॿियो को नबी कोन ईंदो इन करे आख़िर जॾहिं बि थिए पोइ खणी पंजनि सालनि खां पोइ थिए के हिकु साल खां कीअं अॼु थिए की सुभाणे थिए की खणी पंज मिलियन साल खां पोइ थिए पर जॾहिं बि क़यामत थींदी हीअ दीन जेको आहे सो रहंदो इनशा रामनी त क़यामत ऐं पंहिंजो आख़िरी ॾींहुं हीअ आहे हीअ उमत जेका आहे सा क़यामत जे वेझे में वेझी क़यामत जीअं चईं त हा हिते हीअ जेके बांगरियूं आहिनि मुंहिंजियूं इन्हनि जे ईअं आहे मुंहिंजे लाइ तंहिं करे हीउ जुमो आहे असांजो हाणे आख़िरी ॾींहुं सो हाणे पाण वटि पाकिस्तान में वरी पोइ मुस्लमान जीअं ॿिया सभु मुस्लमान जा जुमे ॾींहुं मोकिल कंदा आहिनि भई वञी निमाज़ वमाज़ पढ़नि हीअ कनि हू कनि हू कनि हाणे इहा ॻाल्हि जुमे जो ॾींहुं बदिल सो शरीयत बदिली मीसाक जो ॿी ॻाल्हि कईसूं शरीयत जी ॻाल्हि कईसूं जुमे जी ॻाल्हि कईसूं ऐं हाणे क़िबले जी ॻाल्हि जेका आहे छा हिननि आयतुनि में अचे थी जेके असां क़िबलो इहो बदिलियो ॿियो सलाहु मदीने में हिजत करे वियो उन खां पोइ जेको आहे सो सोरहनि सत्रहनि महीननि खां पोइ या कहिड़े वक़्तु हुकुम थियो क़िबिले बदिलन जो उनजो ज़िक्र आहे सैकु सुफ़ा हाणे हीअ ॼण तक़रीबन यारहं ॿारहं आयतूं आहिनि ऐं तमामु मुसलसिल हुन जो माना मफ़ूम जेको आहे सो वॾो आहे पर हाणे आऊं थोरो हिकिड़ो पढ़ंदुसि हाणे हिकिड़े ॿिनि ॿिनि ॿिनि मिंटनि में पोइ वरी इनशा ॿिए हिसे में उन ॻाल्हि खे अॻिते कंदासूं त हीअ छा माना आहे हिन जी ख़ुदि क़िबले बदिलनि जी पोइ अलाह ताला फरमाए थो सैकु सुफ़ाओ हीअ जेके सुफ़ाओ ऐं <laughs> उते सूरत बकर जे शुरू में अलाह अल अलाह ताल मुन जेके आहिनि मुनाफ़िक जेके आहिनि से चवनि था त हिननि अबोज नादान बेकुल माण्हुनि खां यानी जेके मुस्लमान जेके आहिनि त बेवकूफ़ा चयऊं त चयूं त हे बेवकूफ़नि वांगुरु असीं मञूं अलाह अलाह ताल माण्हू चवंदा आहिनि की भई हिन ते ईमान आणियो त चवंदा असीं ईअं ईमान आणियूं जीअं हिननि बेवकूफ़नि ईमान आंदो आहे त हाणे अलाह ताला वरी इन्हनि खे बेवकूफ़ थो चए त जेके इन ॻाल्हि खे रद था कनि जे शेकुल सुफ़ा माना बेवकूफ़ जेके अबुज जंहिंखे का ख़बर को अबुज माना त सुठे माना में आहे पर सुफ़ा नादान जेको ईअं हटीलो वॾाई करे बेवकूफ़ी जे करे त सुफ़ाओ उनखे चइबो सेकुल सुफ़ाओ मिनन नास इंसाननि मथां जेके नादान आहिनि उहे चवंदा मा वल्लह हुम अन क़िबलत हिम अलती कानू अल कंहिं कहिड़ी शयुनि खे फिरायो आहे उन क़िबले तां जंहिं ते हीअ अॻु में हुआ जंहिं अॻु में रसुलासम जॾहिं मके में हो त ज़ारा क़िबला क़ाबियतुल्ला में पढ़ंदा हुआ नमाज़ त पोइ काबियतला जेॾां पढ़िबो तेॾां क़ाबियतुला आहे जितां ई पढ़िबो त क़ाबतला साम्हूं आहे पर पोइ जॾहिं इज़त करे आया मदीने में त पंहिंजो अहिड़े नमूने सां पढ़ंदा हुआ जो किब मशरक़ पंहिंजो हुन ॾांहुं नॉर्थ ॾांहुं थींदो उतर ॾांहुं थींदो मुंहुं क़बलो कंदा छो जो यूरोशलम उन पासे हुयो जिते हज़रत मु अल पंहिंजो ठाहियो मस्जिद मस्जिद इहा जेका अक्सा हाणे हिते असीं ख़तमु था करियूं इनशा अलाह मफ़लना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वालना सरात المستقيم صراط